Hey. Yo Tidri, Lanzinho, aí se bitch, bitch, dá o papai ela. Quer é romance, um tá livro de amor proibido. Quer é companhia, compra o poodle. Quer saber da minha vida, vai no Wikipedia ou pesquisa meu nome no Google. Vai tá se perguntando sobre quem amo E querendo saber o que sinto. Não te engano, até tava chorando, mas te como é muito enjoa meu pinto. Ouviram de um pack no peão de nave com os moleque chave. Avistei a novinha louca na maldade no meio da cidade buzinei Falei, fique à vontade, falei Vamos pro meu iate, falei Vai rolar uma massagem Vai a sacanagem Tag Life. Então senta pros malandragens nas Tag Life. Tu vai sarrar pros maloqueiragens nas Tag Life. Então senta pros malandragens nas Tag Life. Tu vai sarrar pros maloqueiragens. Com vontade. Ah, com vontade. Ah, ah com vontade. Lanzi. Fiat Tree. Nós tá suave. No pinhão de nave ouvindo Tupac, na humildade. Ai. Nós é respeitado e ela na maldade, livre com iate. Ai. E na hidromassagem ela deu com vontade, deu com vontade. Nós já falou, nós é Thug Life, nós Thug Life. Então sentamos malandragem, nós Thug Life. Quando nós é sacanagem, nós Thug Life. Então sentamos malandragem, nós Thug Life. Ai, Sileu, tamo aí, filho, nós tamo à vontade. No pior de eu vi no sabotagem tranquilo e suave. A novinha safada sentou na humildade, levei pro iate, ai. Quando chegou lá, sessão de sacanagem, louca de selvagem. Ela aceitou pros tag life, então aceita pros tag life. Fica pros tag life, rebola pros tag life, vai, senta à vontade. Deita pros tag life. Fica pros Stug Life, rebola pros Stug Life, vai, senta à vontade. Gosta do peão nós louco. É, Tug tá Life. Lanzi. Yo. Fiat 3. Yo. Yo. Ice Lil. Oi. Tipo Vavá Dog Dog Mal. Ha.